ene hogei urteko korpitza gibelian utzitu delakoz eta korpitz bat bekanika bat delakoz, ozbako zau erdoliatu beno lehen hainiz zaintu beharrez. Zer egiten dudan mentua arenkua gari huni bu egiteko, ebe oksidazioaren kontrako sendagai hartzen dut. Oksidazioaren kontrako sendagai edo korpitza hein bat gazte egonazten umendien sendagai. Entzundut hoietako bat dela te berdia beti gazte egoiteko bidian intzala segur, hunanun nun aldizkaiaen ikerketa bat eta ioin izan. Hunek saltegi esberdinetan edieiten dien hamasei te berde esberdin aztertu dutu. Hamasei hoietan, hamahiuek, berpresioan, te azkampo besteike bazien, halanula pesticida fongizida. Daki gunez, hoiek ez die deuzetan gazte egoiten laguntzen. Hatik haurdun aldiko arenkua sortzale dia, minbizi susta eta alzaimaraen hazle sus bai. Teberde biologikoak ez du salbi espenik egiten, ezen karrufurek saltzen dian markan glifozata agertzen beita. Hots, hurbeuan trempatzen dudalaik ene te xakuta, barnen prezuden rondopa burrustaz barreatzen zaite ene tasan urte berdiaren xakutak haur denboako envelop surpriza dela kuetaik badu. Aipatu dutugun surpriz ez gain, besteike agertzen da. Bestiak beste, txoien ohiltazteko antrokinone produkto kimiko dela Frantzian, debek gorria diana, minbizi atitzatzale ezagutuik dela te berde hoiek hainbeste goxoki balin badie, arrazua da, Txina dela munduko te ekoizde handien eta ibat, eta hane, Frantzian bezala funtsian, sulfatoza hau egarten dela, eta gainera tiak behegozua begia dezan, ez da hurretik igaiten edo isaratzen, purkeia hoien apur bat ahintzeko puez bada. Kösua ziren idatziei bide emanez, ohartu nize, te horrek, deitzen dien metal peziake badutiala behitan, hala nula, plomu, kadiom delakua, arsenik eta merkura. Te zuhaitza onjua bezala humenda, lurak dutian zikinkeiak hurupatzen dutu, eta nulas ez txinako eta ez beste herrialde garatietako lura esten industriaka kosagaietaz baster batzen, Tearen zuhaitzak biberutik bezala turla-turla edaten dutu metalkihoik. Hots, ustez gaztetzeko bidiaren lantzen hain intzala, ohartuniz, kontrako bidia hartu niala. zigarreta bat piztu dut. Hiu hilabete huntan pipatzia utzin nialaik. Ez da nihurta zidatzeik, ez eta nurbean byaze. ze.